Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Jimaters Agus S. Banjarjo Bojonegoro dengan judul Omah Sing Regane Murah. melayani kita ngalami ing taun sewu sangatus sangang ono kuto Sidoarjo ulan songo ning aku lali tanggali wektu iku paklikku tuku omah cilik ning ya lumayan retik tapi bulik kura gelem ngenggoni omah iku mergo jari kurang apik ewa semono paklikku pasrah karo aku supaya aku gelem ngrumat omah iku sak wetara wektu kekarepane pak mau gak tak tolak aku gelem tinimbang aku kos malam minggu aku ng ngajak kanca-kancaku turu ning omahe Pak Liku. Prasasat angger bengi aku turu dalu. Mergo ana sing takjak omong-omong lan guyonan. Wis limang dina aku turu ning omah iku ora ana sing aneh lan ganjil. Ananging bancik oleh seminggu mulai ana keanehan. wijenan jam 11.15 ana swara timba dicemplungake ana jero sumur jero omah iku pancen sumur kuno. Wong kuno yen ngarani sumur jubin. Dadine yen ana barang apa sing kecemplung mesti ana suarane. Sabare timbo dicemplungke, sumur banjur ana suarane banyu kemricik kaya wong ijik. banjur mikir sapa ya dalu-dalu kok ijik tapi mlebune lewat endi padahal kabeh lawang wis tak kunci krasa aneh aku banjur tumuju ing sumur ing kono timbo isih talinan tampar plestran garing rinting apa meneh jedinge garing jengking pancen wis suwe ora ana sing sapa jeding ya mung aku dhewe iku wae kala-kala yen aku kudu kebelet Eh, tenan ya mung iku pangucapku banjur aku mlebu ana kamar turun dasar nyamuke akeh padahal aku ya wis nganggo lotion anti nyamuk lan ngobong obat nyamuk ning tetep isih dicokot wae ganep jam setengah loro pas ana swara wong wedok ngguyu cekikian lan bocah bayi nangis Ha ha ha Oh, my God. swara mau kupingku tak tenglengake swara mau asale saka dapur lah padahal dapur mau cedhak banget karo sumur jibeniku aku ora duwe rasa wedi lampu tak kakno kabeh ning swara mau ilang aku ya ora mambu gondo apa-apa sinambi nyumet rokok aku mikir apa iki jeneng omah kene kabeh rata gagas rokok ing tangan kuntek aku banjur mapan turu tak dalu kuwi yen wayah dalu aku sering krungu timba dijeburake ing sumur lan wong wedok guyu utawa nangis ning aku ora gagas ya ora wedi liya dina aku turu karo kancaku sing jenenge Tejo dina iku jemah malam setu Tejo kuwi mangane akeh teh ning banget jam 11 luwih 15 menit bengi Tejo pamit ape tuku sego goreng aku lesu tak tuku sego dhisik ya banjur aku jawab iya tapi aja lali lalahe kunci kok coba ya aku ngantuk banget dadine ya wis rasa-rasa sen apa enak-enak turu sikilku rumangsa ana sing bulet perasaanku Tejo mau wis teko nyusul aku turu suwe-suwe kok aneh rasane keri kaya ana ulu sing kasar nemplek ing kentolku aku tangi karo ngucek meripat lha dalah Bane sing nyusul aku mau dudu Tejo kancaku. Ananging bocah lanang kira-kira kelas 4 SD ning ngawai ireng banget tur ora nganggo klambi. Aku kaget ra karo-karuan, terus aku takon, "Sopo kowe?" Bocah mau jawab malah nyawang aku. Meripate kuning, pinggire abang. Sak banjure nyawang aku terus dilo kaya wedi karo aku. Sak jerone ati aku angen-angen. Lah iya, kon sing Tejo. Iki kok ana bocah lanang terus iki aku sadar yen ono ngarepku iku bangsa memedi terus bocah mau tak sentak wis ndawere aku pe turu nanging bocah mau ora mire malah ngerangkul sikilku kiwa kok siji mau tak jejek karo sikilku tengen bola bali nanging pancet ora gelem mire malah saya nemen yen ngrangkul sikilku rumangsa jengkelan keweden aku banjur omong lek gak gelem mire tak pateni engko Sabare, aku ngomong ngono bocah mau ilang, embuh menyang endi? prapati suwe Tejo teko karo mesam-mesem. Kok turu Iku pitakone Tejo. Aku banjur crito kedadean sing lagi wae tak alami. Tanpa omong apa-apa Tejo mlayu karo nggawa kunci lawang ngarep terus mlayu mulih. Dadine wengi kuwi aku ya kepeksa turu ijen. Rasa penasaran timbul sak Gule aku takon karo tonggo teparu tak jane kenapa omah iki kok didonor atau dite krungu pitakonku dite mau malah mesem karo nyawang aku banjur dhewe takon apa kowe gak tau dikudu utawa perlu apa-apa Ayo Aku jawab, gak tahu Dede. Tujuanku mancing omongan terus Dede mau ngomong. Omah kuwi biyen tau dienggo kendhat karo wong wedok, gantung sak isore blandar. Aku mantuk-mantuk. Jroning atiku omong dhewe. Mulane kok ana dadian sing aneh-aneh. Tak kira wis cukup, aku banjur pamit kelawan Dede. Wiwit malam minggu kuwi aku wis gak tau turu ning omahe Pak Liku meneh. Tak pilih ing omahe mbakku Yo iki critaku omah sing regane murah Soko Jimatres Agus S Banjarjo Bojonegoro pertama tim Jimat